caire curie didascale, calo soi genoito, apose emeron filopone in celo. Eroto se un, didaxon me Roma isti la lein. Didasco se ean moi prosheis. Idu prosecho, calos eipas hos prepei te eugeneia su.